Kontuak bertzek, bertzek bezala, egin dugu kontuak eta kalkulak, eta oartu gira, eh, lau, egiberiko lau bosekin, etzen aski, hautatu izaiteko, beraz, uh, <laughs> joan, gira eh, ikusterat, ba, sozialistak, haiekin mintzatu eta estabatu ginuen, eta azkenean, adostu dugu den dena, gure alde, boskatu dute, antzietik, bagenakien, ala izanen zela eta eh, nola zait, oposizioa, oposizioa, ordezkatuko dut, han, elepen, elepen. Ze garantzidu, han eroiteak oposizioaren izenean? Izanen dugu, izanen dugu berri batzuk eh, zuzenean eta nahi duzu denborean. Denborean izanen dugu eh, berri batzuk, informazioa nahi batzuk eta zabalduko ditugu berri horiek oposizioanean, horregara nahi du, eta jakinean hemen ditugu sozialistak ere bai. Ez gu bakarrik, zentahek, gure alde bazkatu dute